Ipar Euskal Herri barne aldean berrogoi migratzaile adingabe edo emezortzi urtez petikakoen gerizatzeko bizitegiak sekatzen ari da departamendua, bere egin beharretan baita. Bordaleko Don Bosko erakundearen gain ezagidu misioa, azparneko lurraldea identifikatua izan da, beinan aukera hori baztertua izan dela eta intxauzpe jakinian zela errandio departamenduko kabinete buruak Isabel Pargaderi. Beinat intxauzpe sabe tre bien, depuis euh, le milieu de semen dernière que ce projet là ne se ferait pas azparen, D'ailleurs, il était fléché un peu. Il part Euskal Herri zen, baina etzen deus finkaturik. Euh, euh, Proiektu hori ez da azparnen eginen eta bazekien. Beraz, jukutria politikoa erabilidu azparneko hau zapezak. Et je regrette vraiment que la campagne électorale débute sous les auspices. Migrante gazteen agera ez da azparnen eginen, bainan izaiten altzen, bai gurrik egin zuen, bai onak ere bai, Euskal Elkargoak hau batez pausa etxearen sustenguz mozioa onartu zuen, bere blogean, intxauzpek dio lekuko galde sozialei nahiago diela lehentasuna eman, Isabel Pargadentzat gatu horrek badu beste bustanik. Baina txintxauzpe la solidarite, sa fe deu, ki kont li se l'elekzion. Elburua du bakarrik, azpandarrak beldugaraztea, menperatzen ez duen gai baten bidez. Donc, euh, là, Kampainan euh, est ez da ere ez sartzea. Il n'est même pas nécessaire de rentrer dans le débat. Il faut que les gens sachent que tout ça euh, n'est que de l'instrumentalisation. Je regrette que Beñat Intxospek... Dolu dut, Beñat Intxospek euh, son eta telebista ez da baidak ez onarturik. Gure ikus moldeak gainean ez Jokabide politiko makur bezain zaharrak erabiltzen ditu. Azpandarrak ici arasteko eta boz gehiagoren biltzeko. Faire peur aux Aspandar et de récupérer uniquement à des fins électorales. electoraliste. Isabel Pargaden arabera migrante gaztean agera erriko bozetarako gaietan nahitarat sartu du binat intsospek, alde batetik eskuin muturreko bozak biltzeko eta bestetik Isabel Pargaden kontramintzatuz blogeko artikuluan.